Kaixo entzuleok! Asamblea de Majara Sirratxa joa entzuten ari zarete! Ondoren gominituetan, gure adituekin izango dugun tertulia entzutera gonbiatzen zaitugu! Egunero bezala, gure herritarren zarantzak argitzen saiatuko gera, ikuspuntu guztia joratuz. Ongiet Asamblea de Majara zera! Etorkizuna kakaba da, institutoak konfinamendu egora ondatik zen gizarte moda irtengo den erakutsiko digu. Honetarako, ikerketa ikaragarria egin du eta doble kapako inda berroita horri ekstra sobetan aurkeztuko du xetasunez bederiko dosierra. Bertan, ikus egunez, zazpi eta maui urte bitarteko gumen euneko iruro gehiak, DIA izan nahi du, euneko gaita magozak obrero. Eta euneko gehiak, ez du etorkizunan esperantzarik, euneko zeroko mazazpioak, polizia eta betze arlo batzutara eskaini nahi du bere laneko indarra beste gara bateko iragarketan irakurri genezaken. Diei mazetero, zure ezkontza bautiz eta komunioa girotzen ditut. Bakaiuaren bidea erori zen eta Euskal Autonomo Erkideko diskoteka gehienak crossfit areketo bilakatu dira. Diei bizimodua okrera joan ezin zitekela uste genuenean, maiuka da berria jasadu konfinamendu egorarekin. Elizkizun, inzersoko bideia eta herri, herriko fesetako otxozena eta holtzarik gabe etorkizuna kilikola dute. Edo espera genezake. Baina balkoietago klandestinidadean, gotorlekua eta filoi berria aurkitu dute iroita marren amarkada biz izan duten dieiak. Gaur zuekin, salbo espen egoerari, resistire! Resistire! Gaur beti bezala, hemen ditugu, gure tertuliakide gombidatuak. Banamana ziko nahi zago gaurkestera. Lehenik eta behin, Jose Mari zarreta gazte, ze mu zabiltza, Jose Mari? Atzale hon, ze mo, ze emetxe, ba, zukale dikatea beta. eta berri igual dakazu, konfinamendu ze ondako, edo, betikua? Ba, ez betiko, ba, eh, tortilla patata, eta pintxoa, eta pintxo zubezibokin hasi nahizera, baina da, Oh, no, no, entretenuta ikusten dut. Bezale, Ángel, kema iglesias. Zemuz, Ángel? Epa, gabut! Zemuz, guztiak! Ondo! Ondo, ondo. ondo bai, bai, ondo gaude. Bani, emberetzia. Bueno, ba... Beti bezala, ez? Heavy metal entzuten, eh, txaloak pizkat gorrotu ditut, ba, e, ez, di, ez didate guztien baron rojo entzuten ondo, eta pizkat naskatuta neho, bale? Bale, lasai. Kontua nukiko dugu. Bestalde, maiaren bestaldean, DJ Mazetero. Vamos la Baupa, haze, animo ahi duzun. <laughs> Ze kontatzen DJ? Tope! Tope! Hoi, momentu berezia hauek aprotxatzen da. Ia, ea, gire, ante. Aizu, baina, egurriko amabik dia, ze, ze martza dara gaur, gasolina gozalduta, o? Netzako beti gaua da! Kirik eta olibo gaua da! Ha, egure, <laughs> ba, eh? jarrera positiboa, jarrera positiboa. Ez eta beti Earki, eta azkenik, Fakundo! Gabon, Fakundo! Gabon, eh, egun hon, arratxan deon, eta e, guerdio, guztio. Ze, zein, zuzena, zure, zure agurra. Zer mogu zara makizu hau? Bai, e, ba, ba, nahiko ondo, e, irrikitan, e, arratxaldeko zortzian iristeko, eta Txalo zaparra da gotatzeko berezi duen jende guztietik. Bai, ez da zu zerbitzu publikoen e, borroka, de, borroka, borroka zale amorratu atzera ez da? Ez, ez, ez zaite ekibokau. Zaite ekibokau, ze ez. Nik eustet, diru publikoa izan behar du Euskal Herriko milizia egiteko. Eh? Behar ditugu Euskal Herrian milizar egiteko. Oso ondo, barri eratu da. Zure... Hospitala eta zensura, agian zensura pixkat gabaritu, eh? Zure aldetik nire gan, ez? Bai, izan Bueno, hori hori udaleko jendeari utziko diogu. Harri geratu da zure zure iritzia. Ba, aurkezte aurkezpen lanak eginda, da, eh, lelengo gaia botako dut eh tertulia pesa daiteko. Zeiru izen zaizue, e, goizeko, oza, atxaleko zortzitan, e, ze, musika, jartzen den musika motarekin, e, horre entzun ditzakegu musika mota berdinak, eta e, debate asko dago, ari ez, resistirea bestia oso, entzunga irakagu eta ze uste zurekin adibidez Angel eh, Kama Iglesia, zein da zure iritzia? Ba, nire iritzia da, ba, nire izan gustatzen pop zikinoi, taburete bezalakoak, ez? Nire gustatzen zait, ba, heavy metal gogorra. Dakizu, ba, Baron Rojo, eh, Julio Iglesias, edo Los Angeles del Infierno, Eh? Ta, Ez da gustatzen. Zen Egin kasu. edi... Egin kasu egin dira. Herriak eskatzen du. Zer eskatzen du herriak? Bakalau, bakalau, bakalau, bakalau. Heavy metal. Herriak eskatzen du. Pa, pa, pa, pa, pi, pa, pu, pa, pi, pa. makineta. Bueno, lasai, lasai, lasai, DJ, lasai. Lasai. E, eh, garri da, zuek biak parandara batera, etzinak eh, leku berdinera jungo. Zer uste du, bai. adibidez, eh, Jose Marizar eta gazek? Ba, ber, ni, ni, ni hemen euskal herrian gara da euskal herriko. Eta, gauzak ez dut, ba, zain, Raim, eh, ma, hori da, entzun beharrekoa, ez? Nijeri da, bakalau, hostia, bakalau, sukaldea zego. Bakalau al pilpil, eh, hori da, hori entzure jarri. Oh, eso no, eso no. Eh, eh, ah, oh, eh azkenik, Fagundo, zeu uste duzu musika estilo mota guzti hauek eh, ditugu defentsore lazak, eh, bakalabarena, heavy metalenak eta euskal tradizio musikarenak, zeu uste duzu, Fagundo? Ba, a ber, egia esan, barkatuko diazue, baina niri nazka, nazka ematen dit, eh? Ezin dit, ezin dit, bakarrik txaloa, bakarrik, ez, ez, musika horrek, nazka ematen dit, porque eske, que, ezin da, ezin da, bakoitzak ezin du nahi duen musika jarri, porque eske hau, ez dela, eroetxu bat da, ezin da, ez, eske ez, ez, ez dago, dudik, eh? eske ez dago dudik, eh? Orduan, zuk ez zenuke... Musikak bakoitzak, bere etxean jarri bardu. Horia, orduan zuk ez zenuke musika balkoetan jarriko. Ez, nik debekatu egingo nuke eta isunak ere jarriko nituzke. Itzo ah, horra du hoiekin? Bai, bai, bai, eta diru horrekin, ba, aizu. Agian gauzo behar egin daitezke, ezta? Agian leno esan dudan bezala, ba, euskal militarrak hor eh, nitu beritzezke, ezta? Bai, nola ez, nola ez, eh, beharrezkoa da, eh, euskal herri maian, eh, orzako tren azkarra, ez? Eh, Madrilekin eta bai, eta mendia zulatu ditzago, bai. Dudipe, dudipe, zulatu eta dudipe. Eta Lisa Gerre. Nik ez te duen Angel Txala karkada, baina ojo gure laguna fakundo, eh? Gure laguna fakundo da huela rantzete. Errantzio, usaila. E, e, ez zak esan, usaian asuntoa, porque ik dutxa bat behar deke, eh? Bi aste da makitu txatu gabeta. Hombre, haute nara zera hemen bai, dikaren. Ba, nire gusta da ez. Tauka, demora egiteko. Lau garren betik gara. Usain ditu zut. Bueno, ya ha dicho que viene y un punto gustita con Cerda Caula. Vale, ya gana sabor y lleno, sé, tamale o Aspaldi, aspaldi, aspaldi, aspaldi, Bueno, eh, uste dut, eh, entzule baten deia dakagula. A berre, eh, mai zentraetik anbatzatzen diguten. Ea, entzuteko aukera dakagun. Skywalker, mesedez. Skywalker, lo dago. Quédame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que con la maría vaya todo con Barrula, horrengo en tu la lentilla Que Pepita Ibañez, naiz? lasartetik eta komentatu nahi nuen txaloak eta gero e, eta laur denetan zumaburu auzoan danborrada bat jartzen dutela egunero, baina lotxagarria iruditzen zait herri bakoitzak bere jaiak izan behar ditun donosti danborra da eta hemen lasarte bazar behar dezue Nionosti eta pijo batzuk izan?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 Nei jarriko nuke tamorra da, basaltzeko, bat kaltzeko eta faltzeko. Eta ez atitzi. Kepi, kepi, bueno, bueno. Tamorra da egin ez da, bueno. Arri, arri, arri, eratu da. Zer uste ez eh, DJ Matzaterok? Ba, nik uste, tamorra da, ondo daola, baina festa, indiar da, bakoitzan bere txian. Pim, pa, pim, pa, pim, pa, pim, pa. Bakala guajarritan, tope, aigea, iten, lasarteko natalidadea goraka bultatzen ari. Ia! Abia da, bizia! Pim, pa, pim, pam, bakarau, pum, pa, pum, pam, oi nahi du herriak, oi nahi du herriak. Txeres gatzen du herriak, bakarau, bakarau, txeres du herriak. Ega dena! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Dige, dige, txapa txatzea, eh, dige, lasai, eh. Baby Boom Boy, eh. Ángel, Ángel, que me iglesias. Ni esango nuke, ba, zuek bio erotuta zaudetela. Eta ez dakazutela kultura pixkat. Bakizu, enmengo talde, talde onena Los Angeles del Infierno direla. Eta hori bai eguneko abestia dela. morireko con las botas puestas. Eta nola da abestia, algo zenuke pixka bat kantatu, Angel. Nola da abestia, e, eh, guren zuela sokezut ezautuko eta, mesedez? Kante guztu bai. pixka bat, estribilloa edo, nola da? Bueno, Horrela ja sartuta, ba, hobeto presentatuko naiz, ba. Ni Julio Lezalen e, eh, semea naiz eta gustatzen zait, eh? Julio Lezalen nire eta oso ondo egiten du. Benetan abesti gogorrak ditu, baina nire generua ba, heavy metal da eta horrela esaten du abestia. Marire! Koi, las botas puestas! Oh yeah! Fucking rock and Oso, Eh, Fagundo, ez dakit dut ikan bilen uste, ez ez? Zultze iritziak azonen enguruan, Fagundo? Ba, nik esango nuke, e, abesti guztiak, debekatuko nituzke, eta bakarrik jarriko nuke, konfebasken himnoa, hogeita lau orduz. gora, konfe gora, urkullu, eta gora, euskadi. Eta kitxo, oh, no. beste guztia da, kaka! Eh, konfe, confesa bazken eh, himnoa kantatu neko zen edo, edo ez? Bai, da, da, bai. da, asiko nahi, zon du eh, Bai, aurrera pagunua, eh, eh, aurrera! Eta, gora konfe baz, gora urku eta gora euskal herria! Gora konfe gora urku eta gora euskal herria! Horrela da, beti! Oh, zon sondo. Engin ezakera remiz bat horrekin, eh? Facundo, remis guapo, guapo, guapo bat, ba... Ba, a tope, e, DJ, atope, inspirazio dakazu momentu Un berra izango zen, e, ze hori, Re remix hori. Facundo, kantatu berriro, mesedez. Corpo Febas, Cora Urcuyo. ¡Viva la fiesta! la Confebas, que tagora dirua. gora konfebaz, gora xabino arana Gora konfebaz, geta gora euskadi Entra entonce, paranoias, adelante Bueno, bueno, eh... Arri geratu da iritzi ezberdina ditugu la musikaren inguruan, baina bueno <laughs> Azkenean, uz, e, eh, uzartze moda ezberdinak ikusi ditugu hemen e, Espero gutxien espero genuenean bi etxai batu dira remix bat egiteko, eta, bueno, e, horrelakoa da musikaren bidea. Bai, e, uste eta azken orduko dei badakagula, irratxa joan, e, gure nagusia omen da. Quédame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que con la María vaya colocón Aurrera, Koldo! Aupa, asamblea! Semos! Hemen zen agusi, ondo, lanian, bakizu. Ondo, dena ondo, ez? Formal Proxista. forma, zabate guztiak, ez? Eh? Faxista. Eh? Berriro, hasiko gara berriro, berdinakin. Faxa gaizki da bile eta. Eh? Faxa gaizki da bilela. Ah, vale, vale. Vale, vale. Zer duzu esateko, Koldo? Aurrera, zer, zer, zer nahi guzu de, gure deiarekin? Ba, mentxe, eh, ba, gizu, ez, ba, oraindi konfinamenduan, eta, ba, jendia bar dugu, gure, gure ertzainan, ez? Eta, kurrikuluna egiteko ikastaro bat egin nahi dut. Ba, hori, bai. hartu... Gaur hartzontza? Opa, ezkerrik asko... <laughs> Facundo... Koldo, zu nere laguna zera, txikaitu, fako. Hey, <laughs> eh, fako gero, bai. Zogoratzen naiz, eh, fako gero, bai. Gau gorkizu izan zain, bai. Hori, bai, eh. <laughs> ah, bai, bai, el currículum. Barkatu, ez que hau nire programa da eta nahi duna egiten dut. Osa, bakizu, eh, <laughs> bueno, azkenian, ba, lagunek inizegin, eta oi, Facundo dakar gaurkoan, eta pues, denbora asko ikusi entzun gabe, eta joder, baina Facundo, joder Facundo, hor arkauten, ze fertak egiten genune, eh? Joder, nola ez, nola ez. Gora, gora, ertzantza eta gora PNV. Opa, eskerrik asko. Ba, kurrikuluna egin beharko dugu. Jendea berdugu ertzantzan, eta hori, ba, Ba, hartu papel bat, jarri zuen izena, ez bakizute jartzen zuen izena, lagun bati deitu eta laguntza eskatu, edo Word bat horrela egin, ba, hau ja programa teknologiko bat da, ez? Hoi izan zen, momentuan, eta hoi, ba, hartu, esan, ba, pues ni neitzen dai, nientzun lehen el Angel Kema Iglesias Hori, bot potentia daka hor, ertsantza modukoa izateko, ez? Eta ba hori, ba, lagundu, pakundu, lagundu mutilari. Lagunduko diot, lagunduko nola ez? Bai, ba hori, izena jarri eta baita ere eh denegia, ez? Ezke, gu bakizu, ertsantza gea eta oso serioa gea ez? Eta azkenian, denegia behar dugu zenbakia, ez? Eta hori, hartu paperoi izenakin deneiakin, eta bidaldi ertxantxara eta ya está, zipaio, zea. Bueno, eskerrik asko, Gabon, Gabon. Aplausos, aplausos, que se jefe. Gabon. Eskerrik asko, eskerrik asko. Hau izan nagusiz guztia gaurkoz eta espero dugu asamblea majaraz irratxa joa urrengo azten ere, hemen egotea. Mia eskerrera, beste tarde. Adiós.